Oni će šta želi postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber. ينار القلب بالإيمان تهديه دروب الخير والهمة من القرآن والسنة نستلهم طريق الحق والإحسان Bismillahirrahmanirrahim. نصعد Draga لأرض braćo, القمة. nastavljamo sa predavanjima iz Usuli Fikha. Došli smo do četvrtog izvora, autentičnog izvora na kojeg se oslanja ova vjera i koji je dokazom za ovu vjeru i izvlačenje šerijatskih propisa. A to je kijas, odnosno analogija, odnosno poređenje. Šta je to analogija? Kako definišu islamski učenjaci, odnosno učenjaci u sulifika analogiju? Kažu da je analogija izjednačavanje određenog pitanja sa već postojećom osnovom u propisu zbog zajedničkog im povoda. Znači izjednačavanje određenog pitanja sa već postojećom osnovom zbog, zbog zajedničkog im povoda koji, koji ih veže i koji ih povezuje i spaja. Vidimo da kijas, odnosno analogija, da bi bila ispravna i da bi se zvala kijasom u šerijetu ima četiri rukna, odnosno temelja. A to je osnova, da postoji osnovno pitanje na kojeg želimo da činimo analogiju, sa kojim želimo porediti. Zatim propis za njega, da imamo znači osnovu, da imamo njen propis, da imamo to novo pitanje kojeg želimo porediti sa osnovom i da imamo zajednički povod među njima. To su četiri rukna, odnosno četiri sastavna dijela analogije, odnosno zajednički povod. Vidjet ćemo poslije toga šta, poslije šta znači povod. To je ono što ih povezuje. Jer da bismo dvije stvari poredili, mora između njih biti nešto zajedničko. Da bi dvije stvari poredili, mora među njima biti neka spona, da kažemo ova stvar ili ovo pitanje ima propis kao i to pitanje zbog toga što ih veže ova stvar. Vidjet ćemo poslije praktičnim primjerima. Što se tiče autentičnosti ovoga, ovoga izvora kijasa, kada pogledamo izreke islamskih učenjaka i njihove stavove po pitanju analogije, vidjet ćemo da se uopšteno slažu da je, da je kijas, odnosno analogija, šerijetski izvor. Međutim, kada detaljnije čitamo njihove stavove, vidjet ćemo da se oni uglavnom podijelili u tri, u tri skupine. Dvije su krajnosti, a jedna je, jedan je srednji stav, a to je stav ehli sunnata vol džemata. Prva skupina analogiju potpuno negira i ne prihvata. A to su upravo skupina koju smo jučer spomenuli kada smo govorili o iđmau, a to su zahirije. I oni ne prihvataju kijas kao šerijatski izvor. Ne prihvataju analogiju kao šerijatski izvor. Zatim druga skupina su oni koji su pretjerali u korištenju kijasa tako da mu daju prednost nad Kur'anom i sunnetom. Znači toliko upotrebljavaju razum i toliko upotrebljavaju analogiju da će često odbasti i sam kuranski tekst ili hadijski tekst. I postoji znači srednja skupina, to su oni koji koriste kijas, analogiju, to su ehli sunna wal ali koriste je u, u okviru određenih pravila. I ako se ta pravila ne ispune, oni ne koriste kijas. A koja su to pravila? To su sljedeća tri pravila. Prvo, da u pitanju koje, o kojem želimo da donesemo stav, nema jasno kuranskog ili hadijskog teksta. Ako imamo jasan kuranski hadijski tekst, analogija se ne prihvata, jer postojanje hadijskog ili kuranskog teksta ovaj, isključuje upotrebu kijasa. Drugi šart, drugi uslov, da analogiju koristi ili da sa analogijom, odnosno poređenjem dođe alim koji je sposoban, alim mučtehid koji je ispunio uslove ištihada. I treće je da taj kijas, odnosno da ta analogija bude ispravna. Ovo su tri, tri pravila u okviru kojih se može koristiti kijas. Ako samo jedno od ovih pravila fali, kijas ehli sunne ne koristi. Znači da bude u okviru, da, bude, da ne bude teksta iz Kur'ana i sunneta, da, to, da ta, tu analogiju donese učenjak koji je sposoban za to, koji ispunio uslove i štihada. I treće, da, da taj kijas bude ispravan, jer nije svaka analogija ispravna u šerijetu. Kijas, odnosno analogija kao ovakva, je mizan, odnosno vaga koju Allah Želešanu uspustio da bi ljudi sa njom presuđivali. Allah Želešanu kaže Allahu anzel al kitabe bil haqqi wal mizan. Allah je taj koji je objavio knjigu sa istinom i vagu je spustio. Kaže Imam Ibnul Kajim, kaže ispravna analogija je vaga koju Allah spustio među, među muslimane, među ljude. Znači ispravna i zdrava analogija je vaga koju Allah spustio među, među ljude. Šta su dokazi da je kijas autentični izvor i da ga možemo uzeti kao kao izvor i da možemo ga koristiti u izvlačenju šerijskih propisa. Da, da bi vam bilo jasnije šta je kijas, navešim odmah jedan praktični primjer kako biste cijelo vrijeme mogli, da, kako vam bilo bliže. Vama je poznato da Allah Želešanu zabranio alkohol. Pa su islamski učenjaci gledali šta je povod zabrane alkohola. Pa su našli i složili se oko toga da je povod zabrane alkohola šta? Opojnost. Jer dolaze jasne predike gdje kaže poslanik sallallahu Ma yuskiru kesiruhu fe mil'ul kesi minhu haramun. Ono što u velikim količinama opija i jedna šaka od njega je zabranjena. Ili jedna mala količina je od njega zabranjena. Kažu islamski učinjaci ovo je dokaz da je iskar, odnosno opijanje, povod zbog čega je zabranjen alkohol. Mi sada u današnjem vremenu imamo mnoge stvari koje sliče alkoholu, ali ne, ne govori se o njima ni u Kur'anu ni u sunnitu, kao što je droga. E sada su islamski učenjaci gledali, znači droga, ima li u sebi droga ovaj povod, opijanje, ima i čak jače djelovanje. Prema tome, preće je da je droga bude zabranjena nego alkohol. E to je ta zdrava analogija. Jer ako bismo tražili za drogu dokaz u Kur'anu sunne, ne bismo našli u ovome značenju kakav je poznat ljudima. Tako da se na osnovu toga zabranjuje i droga zbog, e to je analogija, to je poređenje. Znači sad e, jasno vam je šta se misli pod analogijom. Šta su dokazi da je analogija izvor i da se može koristiti u, u, šarijetu e, kao, kao dokaz? Prije svega, konsenzus ashaba radijallahu anhum ili selefa koji su se složili i u mnogim pitanjima su donosili, donosili analogiju, dolazili sa analogijom. Kao što je primjer Ebu Bekra radijallahu anhu koji je poredio ostavljanje zekata sa čime? Sa ostavljanjem namaza. A kaže, Wallahi leukati lenne men farraka bejne salati wa zekat. Tako mi Allaha borit ću se protiv onoga koji je rastavio namazi zekat. Onaj koji ostavi namaz, šta je sa njim? Protiv njega se bori. I protiv njega, znači on se ubija. Tako isto Ebu Bekri analogno. Zbog čega? Zbog toga što je namaz rukn. I zekat je rukn, temelj Islama. Znači šta ih spaja? To što su temelji Islama. Analogno tome, ako je nama, ako se, ako se onaj koji ostavi namaz bori protiv njega, isto tako i onaj koji ostavi zakat... bori se protiv njega. To je upotreba analogije kod, kod selefa. Zatim, drugi dokaz da je analogija, da, da, se analogija uzima kao šerijatski izvor, jeste hadis Muaza ibn Džebela, kada ga je poslanica sa selem poslao u Jemen, pa mu je rekao, bime takdi i da arada lekel kada, kako ćeš suditi kad ti, dođe neka, neko pitanje, Fakale akdi bi bi kitabillah, sudit ću po Allahove knjizi. Kale fe illem teđid, kale fe bi sunneti Rasulillah, kale fe illem teđid, kale eđtehidu bi ra'i wa alu. Kaže, kako ćeš presuditi ako ti dođe neko pitanje, kaže po Allahove knjizi, a kaže ako ne nađeš u Allahove knjizi, kaže po sunnetu Allahov poslanika, a ako ne nađeš ni u sunnetu, kaže u tom slučaju ću postupiti po svome mišljenju i neću se osvrtati ni našta. Pa je poslanik sa ga udario po prsima i rekao, الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله الحمد لله hvala Allahu koji je uputio izaslanika Allahovog poslanika onome što voli Allah i njegov poslanik mada oko ovoga hadisa ima govora kaže Hatib al-Bagdadi da su učenjaci ovaj hadis uzeli za dokaz i koriste ga većina islamskih učenjaka koristi kaže što upućuje na to da ovaj hadis ima osnove Drugi dio učenjaka smatra da je on slab, međutim njegovo značenje je ispravno. Isto tako imam i imam Ibn Abdulber smatra da ovaj navodi da, da ovaj dokaz, ovaj hadis uzimaju svi svi pravnici koji uzimaju kijas kao dokaz, uzimaju ga kao pod, kojim potkrepljuju svoj stav. I na kraju razumski dokaz da, da, da, da se analogija upotrebljava jeste da Allah Želešanu nam u Kur'anu, Allah Želešanu nas u Kur'anu postiče na razmišljanje. Pa navede određeni događaj pa kaže razmislite, uzmite pouku i tako dalje. Ako bi doktor rekao čovjeku nemoj jesti ovčije meso jer je štetno za zdravlje, šta se analogno tome može zaključiti? Da isto tako jedenje kravljeg ili devijeg mesa je štetno. Znači ovdje je, ovdje doktor hoće da ga uputi da mu je meso štetno po zdravlje. Ili ako bi čovjek došao i rekao neću kod toga i toga više ni kapi vode popit niti ću kod njega pojesti zalogaj hrane. Ako bi ga vidjeli da od njega uzima pare ili zlato, šta bismo zaključili? Da je to gore nego od, onoga na što se on zavjetovao. Znači to je Allah Lešanuhu nam daje određene pouke i u Kur'anu i u našem životu, a Allah Lešanuhu nas navodi na razmišljanje i kaže razmislite, uzmite pouku. Da ne postoji analogija u islamu, da ne postoji zdrava analogija i ovaj, povezivanje stvari, Allah nam ne bi naredio razmišljanje o određenim pojavama. Koji su uslovi da bi se koristila analogija? Znači analogija ima svoje uslove. Kad smo govorili tamo o, o, oko ona tri pravila u okviru koji Ehli Sunnet vol koristi analogiju, rekli smo da je jedno od, od onaj pravila da ta analogija bude ispravna. E šta znači ispravna analogija? Prvi uslov da analogija bude ispravna, odnosno koji se, koji se postavlja za analogiju, jeste da, da, da, da, pitanje sa kojim želimo porediti bude pritvrđeno Kur'anom i sunnetu. Da ne bude to poređeno sa nečim što čega nema u Kur'anu i sunnetu i s nekim propisom koji uopšte ne postoji. To je prva, prvi uslov. Drugi uslov jeste da između pitanja kojeg poredimo i pitanja sa kojim se poredi postoji zajednički povod. Pa gledamo. Allah Želešanu kaže i nemojte jesti i metak tima. Allah u Kur'anu ne spominje šta je sa spaljivanjem metka tima Ili upropaštavanjem metka tima, Kaže nemojte jesti. Analogno ovome je zabranjeno i, i paljenje metka tima i upropaštavanje imetka tima, Jer Allah Želšanu kada kaže nemojte jesti, hoće da ukaže na upropaštavanje. Prema tome, paljenje i je tima, analogno je zabranjeno čemu? Jedenju je tima, zbog zajedničkog im povoda to je upropaštavanje i metka je tima. To znači mora biti između stvari koja se poredi sa, i, pitanja sa kojim se poredi mora biti zajednički povod koji ih povezuje. Sljedeći, sljedeći uslov jeste da budu, da pitanje, da propis za pitanje sa kojim se poredi i propis za pitanje za koje želimo izvesti ovaj propis jeste da budu na istom stepenu. Da bude poređenje vađiba sa vađibom, da bude poređenje menduba sa mendubom, ako hoćemo da izvedemo propis analogno, na primjer, za mendub i kažemo kao što, je, kao što važi za vađib, tako je i za mendub. Praktičan primjer. Allah Želešanu je dozvolio da se na fila klanja na jahalici. Da se klanja u avionu, analogno tome. Ali ovdje, ovdje pošto se spominje jahalice, mi ćemo zustaviti na jahalici. Allah Želešanu je dozvolio i poslanik je radio to, klanjao je na jahalici, vitr. Jer je vitr dobrovoljni namaz. Možemo li sad analogno tome reći kao što je dozvoljeno klanjanje vitra na jahalici, tako je dozvoljeno i klanjanje aksam namaza u avionu. Zato što je jedno i drugo namaz. Nije dozvoljeno. Zato što je ovo dobrovoljni namaz, a ovo obavezni namaz. Allah je Želešanu je dozvolio da se obav, dobrovoljni namaz klanja sjedeći. Dozvolio je da se dobrovoljni namaz klanja sjedeći. Ali se ima pola, pola nagrade. Ali da li je dozvoljeno klanjati obavezni namaz? Ne može znači se doći sa analogijom i reći kao što je dozvoljeno sjedeći klanjati dobrovoljni namaz, tako je dozvoljeno i klanjati fard jer postoji razlika, moraju biti na istom stepenu. Četvrti uslov, da bi analogija bila ispravna, jeste da se ne kosi sa jasnim kuranskim ili hadijskim tekstom. Peti uslov jeste da analogija bude u praktičnim šerijetskim propisima, a ne u akidi. U akidi nije dozvoljena analogija. Zbog čega? Zato što će to odvesti novotarijama i zanemarivanju Allahovog šerijata. Kažu kao što je to, onda i ovako i onda analogno tome uvede se šta? Novotarija. Tako da se analogija koristi u, u praktičnim fikskim propisima, a ne u, ne u akidu. U akidi nije dozvoljeno da se koristi analogija. Šesti uvjet jeste da povod koji povezuje pitanje sa kojim poredimo i pitanje koje se poredi, da bude prelazeći. Da se taj povod može prenositi na, na drugu stvar. Na primjer, koji je povod koji se nalazi u, zlatu i ovaj srebru. Šta je, koja, specifičnost postoji u zlatu i srebru? Vrijednost. Znači, specifičnost zlata i srebra jeste šta? Vrijednost. I kažemo, Allah je zabranio kamatu u zlatu i srebru. Znači, u zlatu i srebru ne smije se događati kamata. Sada neko dođe i kaže, kao što e, u zlatu i srebru zabranjena kamata, tako je zabranjena i u bronzi. Nije ispravna ova analogija, zato što bronza nije vrijednost. Zato što ova, ova ovaj specifikum ili specifičnost koje se nalazi u zlatu srebro ne nalazi se ni u čemu više. Nalazi se samo u zlatu i srebro, to je vrijednost. Normalno i sve ono što, što, je, što staje na mjesto zlata i srebra, to su u ovom vremenu novčanice. Jer je njihovo pokriće zlato, zlato i srebro. Samo su ljudi stavili ovaj papir da bi, da jer je njime lakše, lakše se koristi i upotrebljavati ga, da ne bi nosali sa sobom tone zlata na, na svakom putovanju ili za svaku trgovinu. To je znači povod koji ne prelazi i ne možemo na njega analogno, analogno porediti. A postoje povodi koji su prelazeći, kao što na primjer hranjivost. Ako kažemo da je zabranjena kamata u pšenici, znači ne smije biti osim tri kile za 3 kile, analogno tome kažemo zabranjena je kamata i u riži, jer je i riža hrana. Analogno tome je zabranjena je kamata i u, znači svemu onome što je hrana. Normalno imaju i drugi uslovi da bi, da bi to bila kamata, to ćemo govoriti kada budemo govorili o kamati i povodima kamati. Ovdje samo navodimo primjere. To su bili, mada ima još uslova koje islamski učenjaci navode za, za analogiju da bi bila ispravna, mi smo nabrali sedam, jel tako? Šest. Ovaj, ostali uslovi su teže shvatljivi, pa sam ja ostavio, nisam, ali ovo su ovaj, okosnica uslova za, za ispravnost analogije. Zatim, znači ovim bismo završili sa analogijom prelazimo na izvore oko kojih su se razišli islamski učenjaci. Ovo su bila četiri izvora oko kojih su se složili. I znači, kogod uzme neki od ovih izvora u, svo, u, određenom pitanju, ne možemo mu prigovoriti. Normalno ima redoslijed. Prvo se gleda imali u Kur'anu, ako nema imali u sunnetu, ako nema onda imali u konsenzusu, a ako nema onda se tek ide na, na kijas. Nije dozvoljeno doći i reći, znači dvojica se raziđu, i kažeš, kaže jedan od njih, dokaz za mene u ovome pitanju je kuranski ajet. Ti dođeš, kažeš, ja sam ravnopravan sa tom, jer ja imam dokaz isto tako iz, iz analogije. Ne može nikako. Jer ima pravilo, leć tihada na nasi. Nema ištihada, nema upotrebe vlastnog mišljenja pored jasnog teksta. Znači između njih postoji jedan odnos. Oni jesu svi dokazi oko koji se složili islamski kao vađibi. Postoje znači određene stvari koje su važibi, namaz, post, zekat, a jesu li oni svi na istom stepenu? Možemo reći onaj koji ostavi namaz je kao onaj koji ostavi post, ne može. Zato što veliki broj islamskih učenjaka za namaz, ono, za ostavljanje njegovo, kaže da je nevjernik, da je, da je nevjerovanje. Tako isto između ovih. Oni su u osnovi izvori oko kojih se slože islamski učenjaci, ali nisu na istom stepenu. I ne možemo nikad staviti jednak stepen onoga koji ima dokaz kuranski ajat ili hadis i onoga koji ima ovaj analogiju. E što se tiče izvora oko koji se različili islamski učenjaci, oni su sljedeći. Prije svega postupci stanovnika Medine. Određeni dio islamskih učenjaka postupke stanovnika Medine uzima kao šarijatski dokaz. Znači ako nema ništa u određenom pitanju ili do njega nije došao neki dokaz, uzme ono što su radili stanovnici Medine i kaže ovo je, dokaz da je to propisano. Šehul Islam ibn Temije je napravio razliku i podijelio je postupke stanovnika Medine u četiri kategorije. I za svaki od njih postoji propis. Kaže, prva, prvi, prva grupa ili prva kategorija postupaka stanovnika Medine su oni postupci koji ovaj, su na stepenu rivajeta, prenošenje od poslanika sa osele. Znači gdje oni prenosi od poslanika sa oselem određeni, određeni postupak. Na primjer, koliko je izgledao mud, jer su u hadismu spominje mud pregršt. Koliki je to pregriš I oni ga opišu, to je toliki i toliki, jer ga je poslanik sa oselem opisao. To je prvi, prva grupa ili prva kategorija postupaka stanovnika Medine koji su e, dokaz e, konsenzusom svih islamskih učenjaka. Znači ako stanovnici Medine od e, ashaba i tabina prenose od poslanika sa oselem ovaj, određenu stvar, to biva dokazom u šarijetu. Druga grupa ili druga kategorija postupaka stanovnika Medine jesu postupci koji su se radili u Medini prije fitne koja se dogodila za vrijeme Osmana radijallahu anhu. Prije fitne, znači u vrijeme sve trojice halifa i na kraju Osmana prije nego se dogodila fitna, dok se nego se dogodila borba između ashaba radijallahu anhu. I ovo je šerijatski dokaz, jer je nemoguće da u vrijeme znači boravka četvorice pravilnih provjeri halifa u Medini da se radi određeni postupak a da on nije šta? Dokaz. Jer četvorica pravjernih halifa neće raditi ništa osim ono što su vidjeli od poslanika ili su indirektno shvatili od Allahovog poslanika. Kao takav primjer je primjer ezana koji je uveo Osman radi Allahom drugi ezan. I on ostaje do sudnjeg dana i nije derogiran. Jer nije, nije, ga niko derogirao. Poslanik sa kaže držite se moga sudneta i sudneta moje četvorice halifa. Tako da taj propis ostaje, ostaje puno važećim. Iako ga, iako ga nije uveo poslanik, nego uveo njegov pravovjerni halifa Osman radi anhu, ali nemoguće da Osman ovaj, pogriješi u tome jer je poslanik sa osadom rekao da, da su oni u tim stvarima bezrišni. Normalno ako jedan od njih donese propis, a nikomu se ne suprostavi. ako se desi razilaženje, vidjet ćemo to kad budemo govorili o postupcima ili izjavama ashaba. To je druga kategorija postupaka sa Treća kategorija jesu postupci nakon znači prvih ovih generacija u poznim generacijama stanovnika Medine. Znači nakon generacija Saba i tabina. Oko ovih postupaka postoji razilaženje. Jedna grupa islamskih učenjaka kaže, odnosno to su ovaj, učenici mama Malika, da ono što rade stanovnici Medine i mimo ove dvije generacije, da, da je dokaz u vjeri. I ako stanovnici Medine nešto ne rade, u stvari rade, to biva šarijatskim dokazom. Ali to je iznimno mišljenje čak i među učenicima mama Malika. Jer mnogi kad kažu e, postupci stanovnika Medine je dokaz kod onaj dokaz misle na imama Malika. Ali ne ograničavaju. ima Malik nije prihvatio ovakvu vrstu postupaka stanovnika Medine kao dokaz, nego su to prihvatili neki njegovi učenici i to je se raširilo kao da je malikijski mezheb. I četvrta kategorija postupaka stanovnika Medine jesu postupci kojima se pokušava dati sud između dva hadisa koja su oprečna ili dva, dvije analogije koje su oprešne. Znači desi se da jedna i druga grupa učenjaka imaju hadis. Međutim, na su oprečni. I onda dolazi, dolazi učenjak koji kaže stanovnici Medine su radili ono što potvrđuje ovaj hadis. I daje se prednost tom hadisu, zbog toga što stanovnici Medine to radili. U tom slučaju, kod većine islamskih učenjaka također je postupci stanovnika Medine su dokaz, osim kod imama Ebu Hanife. To je što se tiče postupaka stanovnika Medine. To je prvi izvor oko kojeg su se razišli islamski učenjaci, ili prvi šerijatski dokaz oko kojeg su se razišli. Ali vidjeli smo u kojem su se segmentu razišli. Zato je jako bitno precizirati nema razilaženja među učenjacima da ako stanovnici Medine prenesu nešto od poslanika da je to dokaz. Ili ono što su radili Hulefaur Rašidun koji su bili u Medini, nema sumnje da je to dokaz. Ali znači razišli su se ovaj, u generacijama koje su došle poslije ashaba i tabina, kad oni nešto rade, da li je to postupak, da li je to dokaz u vjeri ili nije. I vidimo, vidjeli smo da je jače mišljenje da to nije šerijatski dokaz, jer kakva razlika između Medine i Mekke? Onda bi preće bilo da Meka koja je svetija, da postupci njenih stanovnika bude, budu dokaz u vjeri. Zatim, Šta je sa konsenzusom četvorice pravovjernih halifa? Da li je on šerijski dokaz? Na primjer, ako se četvorica halifa složi o nekom pitanju, a druga grupa ashaba dođe sa drugim stavom, da li je to šerijski dokaz i da li se može reći vi ste se različili sa konsenzusom četvorice halifa i ne može se prihvatiti vaše mišljenje? Po ispravnijem mišljenju konsenzus četvorice halifa, pravovjernih halifa, nije šerijski dokaz. Ne, ne može se smatrati pra, punovažećim šarijetskim dokazom koji možemo negirati bilo koje drugo mišljenje. A dokaz tome jeste što oni nisu čitav ummet. A Allah Želešanu kaže je tebi gajre se bili mu'minin. I oni koji budu slijedili put koji nije put vjernika. Nisu samo četvrca halifa vjernici. Tu su i ostali ashabi. Normalno koji su na manjem stepenu, ali, ali su vjernici. Zatim, u vrijeme četvorice halifa dogodilo se da je Ibn Abbas radijallahu pogotovo, zatim Abdullah ibn Masud, da su se sa ashabima razišli u mnogim pitanjima, da su imali svoj, svoj pojedinačni stav, individualni stav. Niko im nije došao i rekao, pa znaš, znate li vi da četvorica halifa kažu suprotno tome, vi, vi, vi, ste se razišli sa umetom. Ne prenosi se da im iko ovaj, došao i na, na takav način ovaj, iznio dokaz. Kao što je pitanje mut'a braka kojeg je Abdullah ibn Abbas po ispravnijem rivajetu od kojeg se nije povratio i ostaje na tom stavu, normalno pod određenim uslovima. Zatim pitanje kamate vrijednosti o kojoj ćemo govoriti po ispravnijem mišljenju da se ibn Abbas nije povratio tog mišljenja jer je imao kod sebe dokaza, vidjet ćemo i odgovor na taj dokaz. Da je dozvoljena kamata vrijednosti, da, po, da je jedina kamata koja je zabrana jeste kamata odgode. Znači da nakon, kažem ti imaš imaš, dadnem ti par, hiljadu maraka na 15 dana i kažem ti, ako ne vratiš nakon 15 dana, da, daješ određeni procenat. I onda kada god pomjeram ti uvijek dodaješ određeni procenat, mislim to ti je poznato, to je kamata odgode, a kamata vrijednosti je da dadneš 100 grama za 90 grama zlata. To je kamata vrijednosti. Znači mora biti iz ruke u ruku i mora biti 100 grama za 100 grama. To ćemo kad budemo radili kamatu, inša Allah. Nažalost, neki danas uzimaju te riječi e, Ibn Abbasa kao dokaze dozvoljena kamata vrijednosti. I o ohalaliju ove banke danas koje, koje to rade. A vidjet ćemo koliko je slabo to mišljenje i kako, kako se veliki broj ashaba koji su bili tog stava povratili od tog mišljenja jedino se za Ibn Abbasa prenosi u hadis kojemu tefakun ali kaže Sejid Ibn Đubeir pitao sam Ibn Abbasa mjesec dana prije nego što će umrijeti da li je dozvoljeno dinar za dva dinara pa je rekao jeste Znači to je bilo zadnje mišljenje na kojem je umro Abdullah ibn Abbas, mada ima onih koji kažu da je se povratio, ali u toj predaju u kojoj se navodi da je se povratio, kaže se, pitao sam Ibn Abbas 70 dana prije nego što će Znači ovo je mišljenje bliže zbog toga što ovdje 30 dana u drugoj predaji, zatim ova je mu tefeku na a predaj u kojoj se navodi da je on se povratio je bileži je hakim. Tako da se ne može nikako uporediti ni sa, sa, aspekta vremena, ni sa, sa aspekta jačine predaje. Mada to nas ovdje sad ne interesuje, nego govorimo o ovaj, postupcima stanovnika Medine. Drugi izvor oko kojih, u stvari, o, o, o konsenzusu četvorice halifa, Znači, zaključili smo da konsenzus četvorice halifa nije puno, puno važeći šerijetski dokaz kojim se može doći i reći čovjeku ti se razišao sa četvorcom halifa, ti si iznimka u ovome, u ovome mišljenju. Jer se može dogoditi da su ashabi se razišli sa njima, a nije i niko došao i rekao vi ste se razišli sa četvorcom halifa, nego je, znači, ako se oko nečega složi, to je njihovo mišljenje i viđenje. Ali normalno, sigurno da nećemo nikad dati prednost ovaj mišljenju Abdullah ibn Abbasa nad mišljenjem četvorce halifa ali ako se dogodi da sa Ibn Abbasom ima još nekih asaba, pa su se podijelili, tada ne možemo, ne možemo, znači, moramo vagati dokaz jedne i druge skupine. E, sljedeći izvor oko kojeg su različiti islamski učenjaci jeste izjava ashaba radijallahu anhu. Što se tiče izjave ashaba, ona se može podijeliti u četiri, četiri grupe. E, da ashab radijallahu anhu izjavi ili prenesi od poslanika sa oselem određenu predaju gdje se ne prenosi da je poslanik rekao, nego da oni kažu e, uradio je poslanik. Ili poslanik sa selem je zabranio, poslanik sa oselem je naredio. Oko, oko, oko islamskih nema razilaženja da je ovo dokaz u vjeri. I da ima stepen hadisa, da, da se može dignuti na stepen merfu hadisa, hadisa kojeg je izgovorio poslanik sa oselem. Iako se ne navodi u hadisu da je to poslanik rekao, jer ono što je poznatije u hadismu je da kaže, ashab, čuo sam poslanika kada kaže, pa poslanik sa posto toga kaže, nemojte to i to raditi. Međutim, ima dosta hadisa u kojima kaže, zabranio je poslanik. Naredio je poslanik. Ne navodi se šta je onaj, nego, navodi se riječi poslanika, nego se navodi riječi, riječi. To je prva izjava ashaba, to je da od poslanika sa oselem nešto prenesu i to je bez razilaženja u islamskim učenjacima dokaz. Drugo, da ashab izjavi određenu izjavu i svi ostali ashabi čuju za tu izjavu, ali, mu se ne suprostave. Znači prešute. I to je isto tako šarijetski dokaz bez razilaženja. Na primjer, prenese se od Ibn Omera da je nešto rekao. I to kaže pred velikim skupom ashaba, pred Omerom, pred Ebu Bekrom. I prenese se predaj da su tu bili oni. I nikomu ne prigovori. To biva šarijatskim dokazom. Priznat jeste šarijatski dokaz. Ove sve sada grupe prve što ćemo navesti su priznati šarijatski dokaz. Treća vrsta izjave ashaba jeste da ashab izjavi nešto što se u čemu mu se suprostavi drugi ashab. Da donese, dođe sa izjavom i kaže nešto, međutim, nađemo drugog ashaba da suprotno misli. Desi se, na primjer, da, da Ibn Abbas tumači, da Ibn Omer tumači određeno tumačenje, a da Abdullah ibn Mesud tumači određeno tumačenje. U tom slučaju ne dajemo prednost nikome od ashaba, nego gledamo njihove dokaze. Na primjer, od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao za illa ma zahara minha, osim onoga što je onako spoljašnje da su lice i šake. Mada oko ove prede ima puno govora. Oko ove prede ima puno govora. Ovaj, ali ono što je poznato među islamskim jeste da je Ibn Abbas to rekao. A od Abdullah ibn se prenosi da je rekao da je to odjeća. Ne možemo dati prednost ni jednom ni drugom dok ne, pogledamo njihove dokaze. Šta su dokazi jedne i druge, i druge skupine i tako dalje. Znači to je kada se od ashaba prenese izjava, a drugi ashab dođe sa oprečnom izjavom, u tom slučaju se gleda i dokaz, ne daje se prednost nikom od ashaba, osim kod Ebu Hanife on odabire. Imam Ebu Hanifa kaže, kada se ashabi raziđu, on odabire od nekog od njih. Može da on odabire od nekog od ashaba. I četvrta, četvrti ovaj, vrsta izjave ashaba, četvrta vrsta izjave ashaba radijallahu anhum, jeste da ashab izjavi određenu, određenu stvar, a da se ne prenese među ostalim ashabima, ne čuju za nju ostali ashabi, i ne zna se njihov stav po tom pitanju. Znači, rekao Ibn Abbas nešto, ne znamo šta su rekli ostali ashabi po tom pitanju, i nije se raširila ta izjava među ashabima, u tom slučaju, po ispravnijem mišljenju, takva izjava je dokaz u vjeri. Takva izjava je dokaz u vjeri. Zbog čega? Zbog toga što izjava ashaba ne izlazi iz šest okvira. Ili je to rekao što je čuo od poslanika sa oselem. Ili je čuo od nekoga koji je to čuo od poslanika sa oselem. Ili je on sam shvatio. Znači razumio iz Kur'ana, iz sunneta, ono što mi ne možemo razumjeti zbog jačine ovaj, poznavanja arapskog jezika i tako dalje. Ili je družeći se s poslanikom sallallahu alejhi gledajući njegovu praksu, gledajući njegove namjere, gledajući njegov, eh, kada mu je sila zla objava, znači pokupio jedno ogromno znanje i na osnovu toga je dao svoj stav. Ili je to njegovo tumačenje bilo shodno njegovom vlastitom mišljenju koje je pogrešno, u ova četiri prethodna slučaja postaje šerijatskim dokazom, ovom, u ovom zadnjem slučaju ako Asha pogrešno protumačio, i znači suprostavlja se jasnom šerijatskom dokazu, ne biva, ne biva dokazom. Zatim sljedeći izvor oko kojeg su razišli islamski učenjaci jeste zakonodavstvo, odnosno šerijat naroda koji su bili prije nas šerijat naroda koji su bili prije nas. Kakav je stav po pitanju tog šerijata? Svi islamski učenjaci su se složili da ako ovaj se nešto prenese od naroda prije nas, određeni propis, ali ne dođe vjerodostojnim putem, dođe putem israelijata ili dođe vjerodostojnim putem, ali ga naša vjera derogirala i jasno se prenosi Kur'an da je derogirano u tom slučaju šerijat oni koji su bili prije nas ne biva dokazom. Znači, u kada, kada ne biva dokazom, ko će nam ponoviti? Znači, bilo da se prenese putem koji nije vjerodostojan, to je putem Israilijata, ili dođe vjerodostojnim putem, ali do, dolazi dokaz u našom, našem šarijetu da je derogiran. Kao što su riječi Allah Želešanuhu, وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ I da bi sa njima skinuo okove i tegobe i teškoće koji su, koji su, koji su njima bili propisani. Jer u određenim skupinama koji su bile prije nas bili su teški propisi. Kada bi krv kapnula na, na odjeću, ne bi, nije, je mogao očistiti, nego je morao odsjeći taj dio odjeće, ako je ne bi mogao očistiti. Znači, taj se dio odjeće morao ostraniti. ili neprestani post i tako dalje. A ti, ti propisi, znači postoje kod nas, čišćenje od krvi postoji, postoji post, ali su derogirani na onaj način na, koji je bio poznat u priješnjim narodima, jasnim dokazima, znači gdje je određeno od kada do kada se posti i, i šta, šta je sve dozvoljeno i šta je zabranjeno. Međutim, ako se prenosi vjerodostojnim putem, prenosi se znači određeni propisi iz naroda koji su bili prije nas vjerodostojnim putem, a nema znači u našoj vjeri nečega što ga podupire, niti nečega što ga derogira, Oko tada postoji razilaženje islamskoj da li je šerijat onih koji su bili prije nas i nama šerijat. Znači dolazi vjerodostojnim putem, hadisom, kuranskim ajetom. Međutim, nema ničega što podupire i kaže to je i nama propisano. Niti nema ničega drugog što ga derogira. Šta raditi sa takvim postupcima? Po ispravnijem mišljenju takvi, takvi propisi su nama, nama isto propisi. A dokaz jesu riječi Allah Želešanu Ulaike allazina hadallahu fabihudahu muqtadih to su oni koji je Allah uputio, misli se na narode prije nas i njihove poslanike, kaže pa se, pa se ti povodi za njihovom uputom. Ili budi na, na, na putu na kojem su oni. Navešemo i primjer, inša Ovo sad navodimo prvo dokaze da su oni... Zatim od dokaza da je, da je u ovom slučaju šerijet, oni koji su bili prije nas, nama i nama dokaz, jeste primjer žene koja je slomila drugoj ženi zub. Pa je poslanik sa naredio da i ona njoj da se vrati, znači da bude odmazda a rekao Enes radijallahu anhu, Allahu poslanici, otkud to? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi Allahova knjiga je odmazda. U Allahovoj je odmazda, knjizi je odmazda. Mi znamo da jedini ajet koji se prenosi u Kur'anu koji govori o odmazdi jeste upravo ajet koji nam govori o šerijatu oni koji su bili prije nas. Wa katabna alehim fiha an an nafs bin-nafsi wal 'ayna bil i tako dalje. I mi smo im propisali u Tevratu da se ubija znači čovjek za čovjeka, da se vraća oko za oko i tako dalje. I ovo je dokaz, znači da je šerijat oni koji su bili prije nas, da, da, da, su dokaz ako Znači nema, ako su došli vjerodostojnim putem i nema ničega što, što ih podržava, niti što ih odbija ili derogira. Što se tiče primjera, određeni islamski učenjaci su upravo zbog ovoga stava, da je šerijat onih koji su prije nas i nama šerijat, dozvolili muhajeu. A muhaja to je vrsta ovaj e, zajedničko, zajedničko, zajedničke saradnje oko vode. Znači, ta grupa islamskoj učenjaka je dozvolila je da se voda koja protiče zajedno koristi s time što se čovjeku da ti koristi do 12, a ja od 12 tako dalje. Znači da se odredi vrijeme svakom od njih po pitanju zajedničke vode. Šta im je dokaz? Dokaz im je ovaj primjer Saliha, ali i koji je došao normalno Allahom dozvolom sa kamilom i rekao im ona ima u određenom vremenu da pije, a i vi imate u određenom vremenu da pijete. I kaže ovo je dokaz, znači to što je Salih presudio, odnosno presuda koja je došla od Allaha da je, da, da i nama dozvoljeno da na osnovu ovoga donesemo propis, a to je da vodu koja nije ničija, koja je zajednička, da je možemo podijeliti i zajedno koristiti. Od primjera jeste da je dozvoljeno lukavstvo u dolasku do vlastitih prava a kao dokaz uzimaju primjer Jusuf Salama koji je skrio ovaj pehar u, u kolijevku svoga brata i onda je rekao ko, u, se, u čijem se tovaru nađe, kaže on će sam biti kao kazna, to jest njega ćemo uzeti kao kaznu za, za to. Znači Jusuf a.s. je ovdje iskoristio lukavstvo da bi došao do svoga prava, to jest da bi uzeo svoga brata za kojeg se bojao od strane druge svoje braće koji su njega upropastili pa je se bojao da i njega ne upropasti. To je dokaz, znači primjere koje navode islamski učenjaci, da se može koristiti lukavstvo u dolasku do vlastitog prava. I zadnji izvor, kojeg ćemo mi danas spomenuti, ostaje nam još sutra jedan izvor, ovaj, a to je istishab. Pozivanje na već poznatu ili utvrđenu osnovu. Istishab, znači kratko rečeno, znači pozivanje na već utvrđenu ili potvrđenu osnovu da postoji nešto, da, da je šerijat dao ili razum dao, šerijat prije svega, razum dao već svoj stav po određenom pitanju i sad to pitanje, propis za njega ostaje sve dok ne dođe nešto što ga diže. I ako nam neko dođe i hoće da promijeni tu osnovu, mi kažemo nestesivu bil Pridržavamo se, pozivamo se na osnovu. Allah Đelešanu to nije propisao, ti moraš donijeti dokaz da je to propisano. Jedna od tih osnova je beratu, beratu zimme, odnosno el beraetul aslije, neobaveznost. Znači da ljudi neobavezni u činjenju nečega sve dok ne dođe iz šerijata pouzdan dokaz da su obavezni da to radi. To zove beraetul aslije. I to je to pozivanje na, taj, na, tu, na tu osnovu. Primjer je, ako se desi da, da čovjek ima vlast nad nečim, s opravdanim razlogom, na primjer čovjek je trgovo i zaradio određena sredstva. Znači osnova je da je to da je da su sredstva njegova. I sad dođe neko i kaže, ovo je moj auto. Mi se vraćamo, pozivamo se na osnovu. Pozivamo se na osnovu da je on to, znači, šerijatski zaradio i sad ovaj koji, mu, koji ovaj, priziva da je njegov auto mora doći sa dokazom koji, koji izvlači, izlači ga iz ove osnove. Na tome ostaje u osnovi. Ako bismo kod nekoga vidjeli olovku i došao drugi i kaže to je moja olovka, osnova je da je olovka kod ovoga i da je njegovo dok ti ne dokažeš da je tvoja. I ako bi došli pred sudiju, sudija lahko može prepoznati koji od njih tuži, a koji je tuženi. Tužioci tuženi. Zbog čega? Zato što tuženi, i to je osnova, znači tako se prepoznaje, tako kadija prepoznaje šerijetski tuživoca i tuženog, zato što ovaj kod sebe nosi i to je osnova. Znači onaj koji, to je u urfu, u, urfu, u običaju naroda, da onaj koji kod sebe drži nešto u ruci, da je to njegovo. I sad onaj koji koji tuži mora donijeti dokaz da je jasan dokaz da, da je to njegov, njegovo pinkalo u ovome slučaju. To je istishabul, to, to, to, je znači istishab. Kod određenih islamskih učenjaka ovaj istishab je dokaz. Ali najbitniji detalj gdje se desilo razilaženje kada je u pitanju pozivanje na osnovu jeste da se uzme iđma, konsenzus, kao dokaz na mjestu gdje su islamski učenjaci razišli. Šta to znači? Navećemo primjer. Islamski učenjaci su se ovaj, složili da čovjek ako nema vode, da mu je dozvoljeno da počne klanjati sa temom. Međutim, razišli su se ako bi u toku namaza ugledao ili čuo vodu. Hoće li prekinuti namaz i otići, se, ovaj, otići uzeti abdest i ponoviti namaz ili će nastaviti klanjati. Jedan dio islamskih učenjaka što je ispravniji jeste da nastavuje da treba prekinuti namaz i otići se abdestiti. Sada znači oni i drugi koji kažu da, ne, da može nastaviti namaz uzimaju kod okaz iđma. I taj iđma donosi na mjesto, znači uzimaju, pozivaju se na osnovu, a to je taj početni iđma, složili su se da se može početi namaz bez abdesta, prema tome sad, samo ta isti iđma prenosi ovdje. Pošto smo se složili da mu je dozvoljeno početi klanjati, isto tako mi taj iđma uzmamo kod dokaz da mu je dozvoljeno nastaviti klanjati. Što nije ispravno. Jer ovdje, ovdje je bio ižma, a ovdje se različite u ovom slučaju ovaj pozivanje na osnovu iđma nije, nije, nije dozvoljeno. Jer je isto tako dozvoljeno onome ovoj drugoj skupini da kaže dobro, ako čovjek vidi vodu prije namaza, je li mu dozvoljeno klanjati namaz sa temom? Složili smo se da nije. E isto tako to slaganje prenosimo sad u namaz, na namaz i kažemo nakon što je ugledao vodu, imamo kao dokaz konsenzus da mu nije dozvoljeno nastaviti namaz. Znači jedna, i druga skupina bi imala, mogle bi, zato u ovom slučaju se ovaj, pozivanje na osnovu ne uzima kao šarijatski, šarijatski dokaz. To je bilo ono što sam imao za danas reći što se tiče usuli fikha. Molim Allah Želešanu da, da je se ovo shvatilo ili bar većina njegova i da je koristilo i meni i vam.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 Islamska internet stranica Minber. كلما فتح زهر أو سراب ولتكن من Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta želi postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber.